إذا شرط تیمم چنه تبخير أخش مرا بيجي بله شرط تیمم گرتني بينجن يعني وقتا كو آب ها به كارا تيمم بگره بخليه وقتی اف هر پنج شرط موجود ببین مرو کاره بخلیه تیمم بگره شرط اول گره عذری مرو هبه مرو نکار با آوه استعمال بکه و چاخی مرو کاره تیمم بگره تشمده دست میجی دا و لمیج بکه ازر او گره یا مرب سفری دا با آفت نبه یا خود مرب مال آب هه نخوشین هبه و چاخه مرب گاره آوه استعمال نکه بخلیه تیمم بگره و لمیج بکه یک جیجی گره وقتا لمیج حاطبه تهی تیمم بگری مثلا تلجی کی آفت نه و بری وقتا لمیج تیمم بگری اویا چینا بگره وقت المیزی هات همین تیمن بگری اول المیز چون که بری زو بگری بلکی حتی وقت المیزی هات آف پیدر بود و شرط کیجه اوک وقتا آفت نبود سفری را تیل آوه بگری قدر کیل آوه بگری بلکی تا آوه دی وقت تا ندی ته هی همین بگری د پستی گرا دنا آوه دیش گرت به هیوی بیویج آوه ته هیت همین بگری بزام بکوه تنه اندی تیمن بگری و گره او خلیاک تپی تیمن بگری او خلی دومان جی راهبه خلی کی طاهر به و دومان جی راهبه و نه کلسو و نه قوم به یعنی کلسو قوم تیدا هبه الصحی مذهب امام شافعی به تیمم نایگردن وقت وان شرطال جیه لجیبن تکاری تیمم بگری بخلیه و لمیجا خوب کی سیدا اه، فرض تیمم چنه فرض تیمم جی چارن یک جی نیت وقت چواد دزمه جی نیت فرض بو تی نیت بینین تی بیجی از بنیتم لمیجی الخو حلال کم تی نکاری بیجی از بنیتم بی دزمه جی سر خو هرین وقت کد دزمه جی دا جایز بو چمکی دی تیمه می دا حقیقی بی دزمه جی نای حلانین اما لمیج حلال وز انسان را و مسحا سرچعوه سرچعوه خو تی دست خو الخلیه خی یا التشتکی بدومان خی تی دست کی خو پیچکی خوش هفرکی سر وتسر شعبي خديج خو ياخو حتى شناخو بيني و إيد هر دو دسته خو حتى أنيشكا مسح حتا د مذهب امام شافعی الشافعي بخدا جهم كي علماء بين الصح اوك حتى قوش كي دستانا حتى انيشكا الحاصل تي دسته خو مسح بكي ج درباوي ج هندري ودا هر دو دسته افجی فرض تیممینه سيدا قاید مسحی تممي دا چواه خیر خوش مرا هنه کی سری خبر نی بله تمم گرتم به ده دروات چیده به که اوه تیل خی، به دست کی خود تی خو مسح بکی مسح سرچاب جنی حتا چنا خود تی دست خو پیچکی خوش هذب کی بینی نه لازمه تمامی چرمی سرچاب و اومی سرچاب کو بین مسح کرن و تی به دست خو چه پیجی به حتا پیچی که خو یعنی ته پشتا دست مسحب کی حتا انیش که او ته کفا دست چه پیجی آلی دنی دست مسحب کی حتا وره بر کفا دست راسته تی دیسا دست خلی خی ایجاب دست راسته ته پیچی که خو پشتا دست پی حتا انیش که مسحب کی او بکفا خوشی هندر آلی دنی دست حتی بر کفیت مسحب کی اویا مسحه یعنی ده تیمیم دا نلازمه که دومان خلی بگیجه تمامی میو و چرم اعضای تعمیمه بله سیدا سیدا سنت تعمیمه چندن سنت تعمیمه جی سسینه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم گوتنه ده اول تعمیمه دا و تی اعضای راست بری ای چپی مسحب کی وک اول دست راست دودا ای چپی و موالات دو هفبون جخو اعضای تهمی سرچعبو و دستن تبه هفرا لجی کی تهمین بگری اوانا سنتن موالال دو هفته سیده یعنی چه؟ آرا نکی فرق نکی نابین مسحا سری و یا دستات کاری لور سرچعبی خو مسحب کی هری صحت کی بشون دا دستی خو مسحب کی اویا جایزه دو هفته کی سنته بله سیده سیده تشتی که تهمی خراد کن بطال کن چنه بله تشتی که تهمی بطال کن اوزی سی تشتن شتێک دەزمێژی بەتال دکردن چبون اونا ئەوانا تەممێژی بطل دکن و وەختا مەر گرتبه گرتبە ji بوو تنەبووە ئاێ وەختێ مەرو ئاوێ دیک نابل نەد ناو لە مێژی دابە تەمم بەتال دبە ئەما ناو لە مێژی دابی دێ لە مێژە خۆب قەدنیا تە لە مێژ کردبە ئەو لە صحیح تا آوی دی صحیح و نعوز بالله ردت انسان که دین بصغر یعنی مرتد ببە کافر و قمونیست به یهودی و نصارا و آتش پرست یعنی انکارا انکارا شریعت بکه به شکل کی مرتد کافر به اوجی تیممای بطال به بله سیدا سیدا تیمم جبو برینا بله. چوایه او کو برینا مرد د اعضای تیمم دابه یاد در وای وی دابه چوایه بله کو برین د اعضای تیمم دابه مثلا د سرچعب و دستا دابه و انسان گریدان دابه سر برینا خو بدست به وی چاخه اوی تیمم بگره یعنی وی اعضای صحیح بشو و اوی تیمم کیج دل برینی و بگره و سر برینا خوشی مسح بکه و المیجا خوشی عوده ناکه اوی المیج بکه اما کو بید از به گریدان دابه سر برینی وی چاخه اوی تیمم بگره دیسا اعضای صحیح بشوانی دز میج بگره پاشی المیجا خو عوده بکه اما کو گریدان یعنی برین نه اعضای تیمم دابه وقت نگ دابه و از دزمیجی دابه سره اویش بروا تیمم کی بگره لكن لمیجه عوده ناکه و لمیجه خوبکه لمیجه وی صحیحه بله سیده سيدا بتمم كي بله. چند فرس لميش کرن؟ بله الصحي مذهب امام الشافعي اوا كو بتمم كي لميش كي بيوا نايكرن وقتا كو دزميج گرد و تمم كر لميجا نيرو مثلا كر وقتا عصر هات او ديسا تمم اخو تزبك ولو كو بدزميش به اوه لمیجا خو هیب که بتیمم کی دو فرض نایکرن اما سنت چقاب که کارب که بله سیدا خودش و راضی به انشالله شما تبا انشالله سیدا تشتی نجس چی نه تبخیره خو مبدی فهم کرن بله انواع نجاساتا پرن یک جه اوه چتی کش پیشی و پاشیا انسان داره چد به برابه اوانا نجسن شوشنوان فرزه منی نه سر مذهب شافعی منی مني ننجس مرو بشو سنت باشه او تشتی که ج حیواناتن پیشی پاشا حیوانان میز و ریخا حیوانا اف جی نجسن شوشتناوان واجبه الا جی انسانا انسان صبی صبی که هیج شیر دیا خبیبا تشکی نخوریه ای کرین او شوشتنا میزاوی نواجبه هما برشاننا آوه بتنین سری طاهر دبه اما ای قیسکا به گره او جی به شوشتن آواوی بهرکه بله سیدا سیدا نجاستی که افو جیرا هنه چنه بله عفو تنه جت تشتكيش نجاسات را إلا هندكيش خويني هندكيش خويني بقدر كو مثلا كو عرفا بيقو تن هندكة حتى جنينوكي بتشوك تربة أبيا نجسيكي كو عفو جيرا هي ياخد مثلا مراري كي تشي إيس بيد بدنا إنسان دا عفو جيرا هي ياخد مثلا أف برزكي بتشوك د بدن انسان دا چید بن درد بن کی ماوان یا خوین جوانتیل بدن انسان جنی جلی انسان کبن وقتا کو عرفا بیگوتن هندکه زیده بلا نبن او عفو جوان نجسیارا هيا او او حیوانه کو وقتا توان شخب کی جانه وان بقلیشی خوینا وان نهر که افجی نجسی کی عفو جراهه میش وک گم گمو که بچوک هنوانا بکبن خورنا بکبن دو دمس تيدا بمرن نجسيكي كعفو جراهية نلازمة تويتشتي بريجي حتى هنكي هنا حيوانات يعني بتشوكنجي و جنسي واندا د نوعي واندا خوين هي وقتا جبجوكيا خويا ضعيفيا خو خوينا وينما او د تشتي طنك دا بمره او نجسه أه، ولو كد ويدا خوينتنا بجد نوعي ويدا هيا وياخد مثلا حيوان كي كد نوعي ويدا جنسي ويدا خوينتنا يا جمزناتيا ويهنكي خوينا ويتشيبيا ابجي بمرة تشتانا جسناك وك معسي وكلي افانا هاني أه، ميتت وان مرار وان نجسن بلي سيدا أه، سيدا مني ودحف آب الدن هنا جي انسان تين بله حكمي وان تشيت بخيرا خب مبدي زانه جی انسان بغیر جمیز و اوتارتا مزن سی آفتین منیه و مزیه ودیه منی جی انسان به وقتا که به شهوت به به تدفق به بلی خستن به جنابت واجب به لکن تدی بری مگو منی نه اما جنابت از منی وقتا که به شهوت و بلی خستن به واجب به وقتا که انسان ضعیف به جنا منی وره جنابت به واجب نابه مزی آوکی سپیه دو تحرک شهوت دا مثلا انسان پیره که خود لیزه و جماع ناکه که شهوت هایی که مزیت اویا هانه او شوشتناوی واجبه یعنی نجسه و مزی لكن جنابت به واجب نابه انسان جنابت خو هل ناینم بله. حتی حضرت علی جا اصحابی کی راد بیجه جا هرج حضرت پیغمبر پرسه اب حال پر لمد چید بج بو خاطره کو قیسه و البامنا اشرم کم او اصحابی چش پیغمبر مد پرسه پیغمبر مد به او بشو و دزمیج بگره و لمیج یعنی جنابت لسر انسان فرض نابه به آنینا مزیه مزیه علامت او وقتا کجی انسان ته انسان بخو ناحسه اما منی انسان بخود حسه انسان گوشتکو و سس دبم ودیجی آف کی شول یسپیه د پستی میزه د انسان ته یا پستی کو انسان عمل کی کار کی گران کر اکثر وی شاخص انسان ته او جی د دشکنه اما جنابت فرض ناکل سر انسان او نجس الجلاک جی ګره مرو جلی خوبشو چمزی چودی سیداج حیوانا حیوان نجس کی جانن او طاهر کی جانن بخیر اخو مبدی فهم کرد بله تمامی حیوانا بصاغیتی طاهرن غیر کوچ کو خنزیر یعنی که مثلا گا کر جيلاك میشن بزن دوی خوب بکن تشتکی روحن او نجس ناکن که مرو زان بد دوی وان بتشتکی دنی نجس نبیه نعم. اوانا طاهر نه نجسن آه، الا مريبن بتوني مرار حيوانا ما جو نجسن إلا أو حيوانك خينا هركاندي جراتنا بن أو نجسن أما كوشكو خنزير بالصاغية خزي نجسن وبمريتيا خوزي نجسن وقتا کوچک و خنزیر یا تشتکی جنابینا کوچک و خنزیر یعنی وحش بولده یا جنابینا وان و حیوان کی طاهر بولده مثلا کوچک چو سر میه جنابینا وان دا تشتکی ولدی اب حکمی ویجی حکمی کوچک اب یا نجسه و عین وان ساقیتی دوی وان شلایا وان گوشت وان جان وان تفکی نجسن و او فراقا کوانا هانه نجس بکن جی یا تشتی دنی به نجس بکن لازمه به هفت آوا بین شوشتن بله یعنی به جار کی بخلیه به و شش جارا جی به آوه به بله سیدا سیدا او بیلمیجی پیره که هنه بله حکمی وان چه وایت خوی خویش مبدی زانه پیره که سه تین یک جی خوینا حیده یک یا نفاسه یک جی یا استحاده خوینا حیده وقتا وی اوه که پیرک دو وقتا صحت دایه و به نخوشینش پیرکی ته رنگی وی به رشایی وایه و وقتا ته پیرک هنگیز برای رحسز دبه شوتینه اویا حیده و وقت پیرک کت حیدا نکارا لمیج بکن نکارا روزی بگره نکارا قرآن بخوینه و دسته خوب دا قرآنه و مدیویجی ان هندک گره روشف کی دوام بکن اکثر مده حیده سر مذهب امام شافعی پازدار و پازده شبه و اغلب اوی غالب اوه پیرک جمعه یا حفت رو یا شش رو حیده دا دمینه طهرا نابینا ده حیده دا جیرا مدت نه پیرک ها کقه دبکو نکه حیده یا جار کی کت حیده بسالار سر دا در باسفه جرادنی نکه حیده اویا حیدن یک جیجی نیفاسه خوینا نیفاسه پشتی ولادت داشت پیرکی تی یعنی پشتی که ولدی صبی جرا چی بو خوینا نیفاسه تی پیرک هد بکو قد نکبه نیفاسه و یاجی یک لحظه کی بتنی ثانیه کی خوین جیورو و اندی بسکنه یعنی ان هندکی مده نیفاسه لحظه کی ثانیه کیه و غالبه وی چل روزه اکثره وی شیست روزه او جی تشتی که حیدادا ناین کرن ده نیفاسه داش ناین کرن او یک جیجی خوینا استحاده خوینا استحاده خوینا نخوشینه یعنی نه زمان حیدی دا نه زمان نفاس دا خوینش پیرکه ته وقتا اف خوینا استحاده ها دا پیرک بتونی عبادت خوب که و میری وی را هر باله لکن ده هر وقت کی میجه دا او د میجه خو تزب که غسل خوش هل نه یانز او پوتک بده بر خود وقتا لمیجه دا او پروتک خو د بکه و د میجه بره زول میجه بکه بله أه، سيدا بيركي كنا کهونه حيدا بلى أه هنا بلى نلازمك بيرك بکهون حيدا تاريخ بعثك دبي سببك سببه فاطمه رضي الله تعالى عنها تيغوتن فاطمه الزهراء دبي جبوك نكهت حيدا نكهت نفاسا دبك بيرك نكهن حيدا ونكهن نفاسا أه، حتى بيرك مثلا وقتا كو مازن دبر چه بينجي شيستيون اندي ناكهن حيدا ومديك بکەون حەیداژی گەرە ئەن هەندێک نەه ساڵی بوو بن بەری نە ساڵا کە خۆی سپیرەکی هات ئەو نەحەیدا بەە سەیدا سەیدا پیرەکێک حەید و نیفاسەدا بێ سەروان حرامە بەێ حرامە لەسەر پیرەکە کوتکەبە حەیدا و ئۆ نیفاسە حەش تشت لە مێژ حرامە ڕۆژی گرتن حرامە خوندنا قڕآانێ و دەستداینا قڕآانێ هلگرتنا قڕآانێ ئەوانا حرامن و کەتنا جامیێژی دا بسکنن حرامه tavafa Kabe حرامه و جماع مر bi pireke حرامه harame, o لیستگاندنا میر دنابینا چوک و ناوک دا حرامه امام نووی فتوا داد بیش غیر جماع حلاله اویا اختلافیه وانان تشتی حرام بله سیده خود جو رازی بیشون جمعه توا انشاءالله سیده آوکا دیه اشپیره کتی بله جراته گوتن جسپی حکمه چیه؟ بله او آو یعنی هنگی پرچه سپینه که بیرکتن ناوه کراس تیگوتن جل سپی گوتن او جی دزمیش به تیش کاندن و شوشناوی جی لازمه گره که بشو بری جی مگوش غیری منیه تشتی که انسان وره نجسن او جی ده حکمه نجاست ده دزمیش به تیش کاندن و گره که بشو بله سیدا سیدا لمیش چه تشته؟ ومهنا المجي چیه اه، بخير خجمرة بيان بكي بله الميج ركنكي جا أركان إسلامي دا أركان إسلامي دا أن ركن مهم مظن الميجا بله پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام دبي رأس الأمر الإسلام سري هرتشتي إسلاما اه. وعموده الصلاة دبي ديركا إسلامي جي الميجا وزیر و تو سنامه الجهاد ادبه انجور کمبتا اسلام یعنی بان اسلام جی در در خدا دایم پیغمبر ما علیه و سلام تشبیه حال کریه به دیرکا خانی خانی کی چواک به دیرک و دیرک جبه به هلانین اوی و دیرکا دینی اسلام جی لمیجه لمیج شوا معراج پیغمبر ما چه حضور حضور خدا گوت نابینا خدا و پیغمبر دا واسطه تنبی حضرت جبرائیل خدا جل جلاله لمیجل سر پیغمبر مو امتاوی فرض کریم ده حدیثه کی شریف دا پیغمبر ما علیه الله علیه دبی لمیج اول تشتی که در روز قیامت دا حساب انسان را به عبادت را تیدیتن لمیجه اگر که انسان د میجی دا خلاص بده د بتونی عمل خویه دنی دا جی خلاص بده اگر د میجی دا بمینه د عمل دنی دا بمینه ده حدیث کی دا پیغمبر ما علیه الصلاه والسلام دبه او آخر تشتی کو اسلام به راکرن لمیجه یعنی دبه او اول دی اسلام دا تشتی کو رابه حكم حكم کرنا دی اسلام دا به راکرن و ایک ان صونی دا رابه او لمیش کرن دو امت آمدا به ترکرن کو اندی اسلام را دبه اصحابی پیغمبر علیه الصلاه والسلام دناب خدا تشتکی یعنی ترکا تعمل کی کفر نظام بو اما ترکا لمیجه کفر نظام بون پیغمبر ما علیه و اسلام در حدیث که دنی داد بیجه من ترک صلاة متعمدا فقد کفره یکی یک لمیش که عمدی قصدی ترک بکه او کافر دبه هنکی عالم دبین قصدی یعنی معنا که انکار بکه لیکن اکثر عالم اسلام دبین قصدی او که گاربه بکه و اوج کسلانی ستای نکه دبین او کافر دبه الحاصل میج ارتباطا نابین انسان و خدا دا وقتا مرو جی انسان کی حزب کد نابین مرو دا علاقه کی ارتباط کی تنبه تمعنا کیش حس کرنا مرو را نامینه ایجا لمیج ان گریدانا مازل نابین انسان و خدا دا که هر روزه روزه پنج وقت انسان چه حضور خدا نیت خطینه که جوی دنیای نقل دبه چه حضور خدا هر وکی که چه معراج لچه حضور خدا به خدا را سوز داد به ایاک نعبد و ایاک نستعین یا رب یانز و یانز اشترا اطاعت کم و از یاردمی اشتد خوزم و از عبد تمه از کوله تمه اشتد باز اطاعا کسی ناکم و اد امر کسی دا رانابم رونانم اذ یهانه اه، کرد اولارق معنا لمیجیه اه، بلی سیدا خدای جو راضی به انشالله اه، سیدا چند لمیجن و چند وقت لمیجنه بخیر خمه بدهین کرن بله دی اسلام دا پنج فرض لمیجن لمیجا شفقه یا نیبروه یا عصر یا مغربه یا عشاء کدکن پنج فرض هر فرض کی جرا وقت کی ہے کو پنج وقتن لكن السفر دا دو وقت عذر هبه مرب المال بجي ده حریه داد برفا زیده داد باران داد سرمایه داد معروف کاره ده سه وقت داد میج بکه لمیجا نیو به سر عصر عصر بین سر نیو یا مغرب به سر عیشه عشاء بین سر مغرب ده کی زمان داد سه وقت داد جی تین کرن بله سیدا سیدا هی وقتا معروف نکته ناول میجی بله چه لازمه تو بخیره خو به مبدی زانین وقتا که معروف هی نکته ناول میجی پنج تشت لازمه ای اول پاقجیا اعضاء هج نجسی وش بی دزمیجی یعنی گره مرف دزمیج به و گره اعضای مرف جلی مرف طاهر بن و یک جیجی سترا عورت بلباس طاهر یعنی نابینا چوک و ناوک جمیرارا و غیر دست و سرچعب جیش بیرکارا گره بجلی طاهر ستر کریبن او گره مرف سکناندی بل سر مکان کی طاهر وقتی مرف جی کی کلیل میشت کرد او جی که مرف لیل میشت او جی گره طاهر دو، او یک جی جی او زانبونا به وقت المیجی گره مرو زان به وقت المیجی هاته هی مرو المیش که مرو نزان به تخمینی المیش که چینابه او برداینا قیبله گره بری مرو قیبله بد برداینا قبله افجی رکنه کی شرط کی المیجی بری مرو نل قبله المیش نوابه اما ترك القبله ده حالا درسته که حربه دا یعنی زیاتر تهلوکه هبه ترس هبه مرب کاره برای خونه دا قبله جلمیج بکه و ده سفره دا مرب سفر دا بد الميج سنت دا مرب کاره پشتا مرب جل قبله با مرب کاره سنت بکه بله سید سيدة بشتيك اه، مرف كتنا في الميجي شرطي الميجي شنو عجبه؟ بله بشتيك مرف کت في الميجي حجدة ركني الميجي هنا ركن أول نيتا قرمر نيتا خبينا كو أز لميجتكم يعني مثلا تشارك على الميجا فرزا نيفروس خداراتكم مرو نيتا خبينا اي دديا قرمر البيابة إنسان كي قدرتا وقوتا وهبا كل بيال ميجبك شرطا كل بيال ميجبك اي سيسيا تكبيرا إحرام أوجي ركن كلميجة وقتا نيتا خاني بس نيتا الله أكبر كو اندي فاتحة بخوينا اف تكبيرا تحرمي او رکنکی جلمی جیان رکنه چارا خوندنا فاتحه خوندنا فاتحه افجی رکنه و بسم الله الرحمن الرحیم در مذهب امام شافعی دا افجی رکنکیش فاتحه و ای پینجا رکوع چوندنا رکوع اذ هذيا ركنك جلميجية يعني فرض فرزة بها ركوعي والسكن هذا الركوعي ده بقدرك جرا سكن بيغوتن أو جي ركن فرض إنسان كي هرا ركوعي ودركوعي ده نسكن سكن شي نبا رابع الميجاوي صحيحة ورابونا جركوعي أو جي فرزة نكره ما جركوعي هرا سجدة جرا رابع بيا خراس بك ودراس بوني داجي جرا ديسا بالسكن أو سكن أو جي ركنة كي جلميجية او سجده اف سجده جي ركن دها سجده چونا سجده اف جي ركن كي جلميجه و سكنات سجده دا جي ركن رونشتاندنا د دوی سجده ده وخت کو سجده رابو که او رونه او سجده د دیا هر به او رونشتاندن جی فرضه نابینا هر دو سجده ده او رونه او گد رونشتاندن خدا جی هنکی بسکنه او رونشتاندن اخیر که اندی جارا پاشین او رونه او دوی ده اتحیات بخوینه او جي ركنكي جلميجي ركني بازدا التحيات خوندنا التحيات خندن جي لفظي ابا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أحطافرا أذيا ركن فرزا لكن اف صلاة دريج دا اندي سنة وركن دا صلوات على سر پیغمبرك ما اف جيد التحيات دا فرزة ركن حفدا سلام داينه سلام داينة دلميج دا عرف سلامة اول او السلام عليكم ورحمة الله افيا فرزة لكن برو زفارتن افيا نفرزة سنة مرو اه، سرچاوي خوشي بزويره لكن كلمة سلام فرزة بر زفارتن سنة و اي حجدا ترتيبا اركانا يعني بذي شكلك ما قو اول آه، نيات ددودا تكبيرات تحرمي ولميز وحتى وراء التحيات والسلام دايني اه بذي ترتيب الركن كي جي ويز دقش نكا نقو هيرا نبا جيدني افانا اركاني لميزينا بله سيدا سيدا نيت آنين گره بدنگ يا بي بدنگ و به چه هوایی بخیر خود مرا بجی نیت قلبه یعنی انسان قلب خدا تصور بکه که از فلان عبادت فرض دکم حتی د دزمیجی دا به دلمیجی دا به نیت او کو مثلا د دزمیج دا وقتی که سرچاوی خو شوش او نیت بینه اندی حتی نی کو نگی خود شو دزمیج او قده او نیت وان تباد خدا دکره نه لازم کو هر اعضا کی خو بشو او نیت اخ بینه دلمیج دا جی وقتا نیت وقتا کو اول او تکبیر تحرمه بینه او نیت اخ بینه کو از المیج کم د ناب المیج نعوذ بالله نیت او دگیش به او یا ناب لكن حتی کو اوی سلام بده تشکی مخالفی لمیجی نکه نیتاوی کو دناف لمیجی ده اویا هانه نیت اوه یعنی بقلب خوی بینه او بدفجی نلازمه دبین کو هنکی دبین سنت کو دوی خوشی بیجه جبو خاطره کو تام د قلبی ویلا حضور چه ببه لیجی لمیجی نیت قلبه و قلب خدا قصد کر کافیه بله سیدا خدا جو راضی بین شما سیدا سنت بریک مرف تی که ناو لمیجی چی نتب خیره خوب مبری فهم کرن بله بریک مرف نکهتی ناو لمیجی سی تش سنتن یک جی ازان سنت مرف آزان بده جبو لمیجی اید دیا قامت قامت کرن جبو لمیجی اوجی سنت ای سیا سیواک دده وداین سنت مرف سیواک دده خدا اوجی سنتن بله سیدا سیدا سیواک الهیم گره دارک به یا فرچه فرانجی وید نا سیواک يعني بتشتكي زفر ببيتشي پیچی وكيدني بتجلكي زفر بداركي دارکی کو زفر ما حتا افرچا کو مثلا مرو دوی خدا اوانا هنه توکی وظیفه سیواک دبینا الا أفي داركي معلومه كجا داركي أراكي تيغوتن اما بلكي او دها قنشتر قريجا دف پاقشت لشريعة لازمناك الا كو به داركي به بله سیدا سيدا آه، بشتيك مرب كهت الميجي آه، سنة الميجي شنا عجب بلي بشتيك مرب كهت ناب الميجي قسمي سنة هنا قسم كي اوك مرب ترك بك سجدة سهويش بروان وسنة او يكجي آه، التحياتا اولا يكجي قنوتا دركعتا باشين الميجا الصبيدا اوان هردو سنة جبو خاطر مهم وقت یک مرو وانا ترك بك سنة مرف سجدا سهویج بروان بابا بازده سنت جهنه سنتن دلمیج دا اما سجدا سهویج بروان و ناین کردن وقتا که مرف ترک بکن اول دست بلین کردن وقتا تکبیر احرام مرف آنین تی دسته خود بلین بکی و وقتا که مرف چو رکوعیج رکوعی راب وقتا مرف چو سجده وان اف دستو بلین کردن اوانا سنتن و داینا دست راست سر ای چپت فاتحه خواندن دا سنت و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دبری فاتحه دا افجی سنت و آشکرا خواندن دل میجی شوی دا مغرب و عیش و شبق دا افیا سنت و بدزی خواندن دل میجی روجه دا لمیجا نیبرو عصر دا افجی سنت و پسیک مر فاتحه قدان مر به آمین ولا ضالین آمین لفظ آمین اوجی سنت و خواندن سورت کی پشتی فاتحه دا ده هر دو رکعت اول دا افجی سنت و تكبيرات وقت رابون و رونشتانا الله أكبر أبنا سنتن وقت مربج ركوع رابه بيا مربج سميع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أذياجي سنته نعم. وتسبيح الركوع وسجود ذا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم حتى بحمده جمر بيخه أفانا سنة نعم. ودس داينا السر رعنا يخد التحيات خواندنه ذا أذيا سنته ويمرف دستي خوية چپي برده اي راس تجي بگرج غيري تليا أشهد اي مرفيا وي برده جبو خاطري إشارة كنا بوحدة إلهي دو وقت أشهد أن لا إله إلا الله دايم نعم. و افتراش يعني داندنا التحيات أول دا مل سر نگه خوی چپ رونه نگه راست جی راست بچکلینه و تورک جی ده اتحیادا پاشین ده اتحیادا پاشین ده دل نگه خوی چپ ده بینی یه راست ده درباس بکی اوانا جی کرد اولاراق سنت ده نابل میجی دانه سیدا شکل سجده چه وایت بخیر خوش مرا بیجی بله سجده گرل سر هفت اعضا آبه اني هردو دس هردو چوك هردو نك غرا اه، دو وقت سجده دا العردبن يالنز نك غرا بني بيچيكا العردبا ري بيچيكا در وايوان مرف دينا عرده سجده نابا وياخد مرف نك يخد بلن بكنا العردبا اه، ديسا او سجده نصحيحا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة صحبتنا